ิวันานาเมกัสรานังทเวภาโวปุโคปัสโสระโสทุติยาจตุธานังปัตมะตติยากาวะกัสสะจโร จิตานังวัตตังวาอาสะโจอันตสิวนาคารุวานิกายตัญจัตโตปามานานังวามังเสสุตาติโตปาปิโพยะสาชาชังนา ทิสาสะปัสสะทิสาทักขาวาพยัญชนะตัสสะโจชาปัญเยสุจาโปเคจาหาราสกิเสพรูปุณามหาภูวาปโรคายังขามิสันโตจะโจวาสัพพาสุวาจัสัจ นิมิมาการโออาการโรจิกังหิมิเมสุหิโลปังวาโหติสเรโหเอภวิสันติมิสัสสัจจากาลสัสะปัจยสักาโหอิติอาคยตะกะเปตติโยกันโด